Dobrý deň, práve sa začína relácia Na všetko je liek a vy viete, že na všetko síce je liek, ale nie vždy a nie pre každého. No a máme od vás krásne odozvy na našu reláciu. Veľmi sa tešíme, že si navzájom pomáhame, lebo my rastieme pri vašich otázkach a listoch, a vy rastiete pri odpovediach Katky a Borisa Subutičovcov. Vítajte v štúdiu. Dobar dan, dobrý deň. Dobrý deň. Výborne, začína sa Jan, Katka, čo keby sme tak začali dnes s tebou? Uh, samozrejme, všetci ste si všimli, že je tu na už jeseň. Už sa ináč obliekame, inak dýchame, ak sa nám podarí, inak spíme a všetko ostatné, čo k tomu patrí. A tak si poďme povedať, že čo vlastne pre koho znamená jeseň. Dávam prednosť Katke ako žene. A potom Boris, nachystaj si odpoveď, čo pre teba znamená jeseň. Možno, že nie celkom z hľadiska Číny, lebo v Lani sme rozoberali, že tam patrí ešte babie leto ako medzistupeň tak tebe dovolíme hovoriť až že babie leto, aj keď už je to prešlo, naše už prešlo. babie. No a Katka, čo pre teba znamená jesne, alebo čo robíš také nezvyčajné? Ja som proste chodila s deťmi zbierať gaštany, bože, to boli krásne časy a zápalkami sme ich doplňali a robili sme z toho nábytok, zvieratka a rozprávali sme si fantáziu sme do toho pušťali úplne naplno a potom, keď som mala gaštanov veľa, e, najmä na brehu Dunaja obrovské množstvo gaštanových stromov, tak som to nosila domov v ruksaku po kilách a možno ma teraz niekto vysmeje, ale naozaj to veľké množstvo tých gaštanov malo takú silnú energiu, že dokázalo svojim spôsobom utišovať a dávala som to do toho, čo sa tá otváracia časť, ktorá je na posteli, tak tam som dala kopce gaštanov a mala som pokojný, krásny, regeneračný spánok. Čo ty, Kati? Vieš čo, no my sme toto ako deti tiež robili. Potom som gaštany zbierala s tým, že ich hodím pod postel, lebo to je no. presne to, že odstránenie pôsobenia tých geopatogénnych zón. No. no ale včera som sa rozhodla, že si idem vyrobiť ferment z gaštanu konského to je ten što, no, obyčajný, z ktoré, obyčajný, z ktorého sa robia tie postavičky. Tak som sa vybrala u nás e, Borši do parku a našla som až jeden gaštán, <laughs> lebo z obce tam tak všetko vysmejčili a upratali, že to bol len chudák jeden gaštán, ktorý asi po tom upratovaní spadol na zem, takže <laughs> som ostala bez fermentu, budem musieť ísť niekde inde, asi na ten breh Dunaja. Tam je ich veľa, veľa. No. A ten ferment, ono to tak vyzerá lákavo, už som urobila jeden ferment, to som spomínala, z toho lastovičníka, z Helidoniusa majusa, ktorý je v podstate e, jedovatý, ale on keď sa spracuje tak, že sa fermentuje, e, tak e, on je neškodný. Ja som toho naozaj už popila dosť, ako vidíte, stále som vo vysielaní, takže naozaj tou fermentáciou sa tá, ten jed alebo tá otrava z neho odstráni, lebo ani plody gaštanu by sa nemali jesť samozrejme na surovo. Uh, Eh, tak eh, môžeme si povedať eh, ten recept na ten ferment z, z plodov gaštanu, ale najprv si povieme, na čo to je. My sme sa s takým prípadom stretli aj v praxi. Mali sme jednu pani, ktorá v podstate potrebovala riešiť svoje zdravotné problémy a samotní lekári jej povedali, že to má spôsobené radioaktivitou, radioaktívnym spadom, ktorý spôsobil uh, v podstate Černobyl v tom, myslím, že to bolo 87, keď to vybuchlo. Neviem. No, tak jej zdravotné problémy boli následkom toho. Dokonca nám to ukázal aj ten stroj, ktorý my máme na základe diagnostiky biopola, že má problémy s touto spôsobením tohto radioaktívneho žiarenia. A práve tente, tento ferment s, s plodou... Sekund, keď si pritom takto radioaktívne žiarenie pôsobí na každého inak, Čiže môžem bývať na tom istom mieste ako tá pani a ona toho bude mať viac a ja menej? Aj tak to môže byť? Mm, určite to tak uh, bude, že každý je nejako odolný ináč, lebo vezmite si, aké veľké je Československo v danom e, priestore s ňou v tej istej dedine alebo na tej istej ulici. Bývalo viac ľudí, ono to závisí aj od toho, či sedela ona doma, alebo bola práve vtedy e, vonka, alebo, alebo možno aj vtedy myslím, že bolo aj zakázané konzumovať nejaké mliečne výrobky, lebo ten radio... Jagody. Aj hryby sme nesmeli no, uh, Tak e, otázne je, že čo všetko sa do jej tela e, dostalo. A určite nám zohráva úlohu aj strach. Lebo mne stále fascinujú tie príbehy tých starých, starých, starých ľudí, ktorí možno teraz už dožívajú, zomierajú, mm-hmm. že tam zostali, neodišli a nič. Nič sa im nestalo v rámci, že zostali tam, tam, tam v tom poli tej obrovskej radioaktivity. Mm-hmm. No. Poďme na fermentovanie. Poďme dobrotu. na fermentovanie. Takže ten eh, z toho uh, Lastovičníka máme už vybaven, vyrobené, už sme ho aj vypili, môžeme ho hodiť aj ďalšiu túru, nám znova kvitne v záhrade, neviem ako komu. Ano. Áno, takže kto chce, môže ísť na ďalšiu túru. Ale teraz, eh, keďže máme tie plody eh, gaštanov, tak eh, pripravuje sa to tak, že vy potrebujete ten veľký sklenený pohár, ten trojlitrák, v ktorom bývajú také, že veľké množstvo uhoriek alebo baraných mm-hmm, rohov, alebo mhm, čo ja mhm. viem čoho. Do, e, potrebujete potom e, buď e, vodu zo studničky, hm, oni píšu z vodovodu, ale ja by som tam asi vodovodu nedávala, lebo tá je predsa len chlorovaná. Takže skore by som použila, no, čo narobíme uh, <laughs> tu z flaše. No ja zase radšej tú chlorovanú, lebo ten chlor rýchlo vyprcha no môže oh, byť aj pás. tak. No. A potrebujeme 10 až 30 rozpolených uh, gaštanov, očistených od tých... Uh, od šupy? Čiže áno, len to biele? Šu, len to biele, čiže to hnedé uh, ten obal dáme preč. 200 e, ml cukru, 100 ml E, srvátky, alebo ako sa to povie po slovensky, tak, srvátka. No hej, len tu málo kde dostaneš. Čo ju môže nahradiť do toho receptu? Vieš čo, práve, že e, ja to e, normálne zoberem mlieko, treba skrávské alebo kozie a ja ho nechám skysnúť a ono sa mi to tam vyselektuje. Áno, to voda ostane, zostane a na vrchu je taká hmota. Hmota. Takže ja tam Čiže dám preč tú hmotu a nalejem áno, tú vodu. Áno, presne tak. Tak si to vyrobíme doma, dobre? Ja počkam, ja to uh, kúpim nejaké buď bio, Nejaké bio, dva alebo... dní to ide hore, to áno. stúpa. Uh-huh. Dá sa to síce aj nahradiť, že namiesto tej sevátky tých 100 ml použijete jednu lyžičku uh, tej uh, kyslej smotany alebo 1 mm, gram droždia, ale myslím, že nie je problém s tou servátkou. Počkať, a máte to doma. Že? Doma si to vyrobíš. Uh, Potrebujeme k tomu ešte aj e, niekoľkovrstvovú gázu, No a všetko toto necháme... Je dostať gazu aj v lekárni, čo som zistila, asi všetci neviete. E, obrovské, proste dostaneš takú e, meter 20 a potom nekonečne veľa metrov nabalených. Takže z tej si potom môžeš... Áno. Vypýtať a odstrihnúť Áno. Nie, oni, on, ono to je, ja neviem, na 10 metrov, možno 15 mm. metrov je toho. Čiže normálne akože tú gazu si poskladám. Ja si to vždy tak pýtam, že na výrobu tvarohu môžete mi dať gazu a oni mi donesú vždy takúto obrovskú. Aha. Majú to tam, len ľudia to nekupujú. No my, my, my tam zase tiež kupujeme tiež túto gazu, ale to je taká, myslím, že má meter krát čosi, alebo neviem, proste má veľmi veľký rozmer a tiež si z toho vždycky nastriham toľko, no. čo potrebujem, lebo tieto gaštany e, my dáme do tej gázy. A dáme to na dno tej flaši a potom to treba niečím e, zaťažiť nejakým kameňom. Ja som použila mm-hmm. horský kryštál No, Je no, tak, no, kto ja... má, má, kto nemá, nemá. Ale aj normálny kameň, nemusí to byť. normálny dobre. kameň, no. Dobre. To sú fajnšmektri, ktorí tak pozerajú, že čo by som Jasne, z tej zbierky kryštán. si tam položila, že aby to malo nejakú super energiu. No, a necháme to tých 14 eh, dní na teplom tak zopakuj, a lebo som ti toľko skakala, tak zopakuj. No. Koľko gaštanov? Už nepoviem ani slovo, ideš. Takže máme sklenenú fľašu, dáme 10 až 30 rozpolených kaštanov bez uh, tej šupky do uh, tejto gázy. Uh, tú gázu pekne zaviažeme, zaťažíme nejakým uh, kameňom, uh, nalejeme tam vodu, do nej dáme 200 ml cukru, 100 ml srvátky a necháme to 14 dní na teplom a tvamom mieste pekne kvasiť. Koľko asi musí byť tej vody nad tým? Vieš čo, ja to tam mám, dosť je tam, lebo to je 3, 3 litre, to máš niekde ja iba na... do vrchu už Áno, ideš úplne vodu. do vrchu, Aha. tam máš nejaký, čo ja viem, 2 cm od vrcha a aj ten, na ten vrch dáš tú gázu a omotáš buď nejakým špagatikom alebo dáš gumičku. Ja tam mám gumičku mm-hmm. na mhm. tom. No a potom uh, toto sa uh, pije Eh, tam eh, sú, no najlepšie, keď to určí doktor, že koľko budete, lebo napríklad pri tom eh, lastovičníku, ja som to otestovala, mne doktor povedal, že ja mám piť jednu čajovú lyžičku trikrát denne pred jedlom. To je ideálne pre mňa, lebo ja som vyskúšala aj tú ich ďalšiu verziu, kde sa tvrdí, že máte pred každým jedlom uh, vypiť 100 e, ml e, toho fermentu. <laughs> Čiže to je na travenie? Ono to, to, toto je liek na travenie? Tento lastovičník, on úplne za dva týždne dokáže obnoviť sliznicu e, žalúdka celého traviaceho traktu, keď pijete tých 100 ml trikrát denne. To píšu v tej knihe. Lenže ja som to vyskúšala, ale vy keď toto naozaj budete piť, tak vtedy vám odporúčam ostať doma, lebo by ste <laughs> museli so sebou nosiť nejaké plienky. <laughs> Jasne. Myslím, že ani kapusta nemá taký efekt, <laughs> akože čo som ja na sebe vyskúšala. Čiže to bude aj proti zápke, keď tak logicky sa zamýšľam. Áno. A kto je autor tej knihy? Boris Bolotov. Bolotov? Mm, hej, on má aj taký ten svoj bolotov... Uh... Taký hrnček, to je ten istý? Že dýcháš do toho, že máš takú nádobu, v nej máš hadicu a ty dýcháš do toho. To nie, nie, nie je ten to istý. nie, to nie je ten Dobre. istý. Nie, toto je tiež eh, v podstate tam z bývalého sovietského zväzu jeden veľmi taký známy autor, dožil sa 94 rokov v plnom zdraví a má tu také tie všelijaké fermenty a on má aj tú teóriu, že eh, no, teóriu. On to vraví, že to má z praxe. On mal uh, strašne veľa, um, myslím, že pacientov, ktorí boli všelijakí ľadoví medvedi mm-hmm. <laughs> a boli podchladení a mali kadejaké potom uh, nádory, že um, tomu organizmu treba teplo, aby mohlo rozkladať uh, tieto škodlivé látky, tak uh, má tam rôzne tie procedúry, že človek je v nejakej tej horúcej vode, potom sa natre nejakou solou, ide do nejakého vreca a potom si láhne do postele a mm, potrebuje v podstate zo seba prehrieva, všetko. Prehrieva, to prehrieva telo a potí sa. A vypotí sa. Samozrejme, pred touto celou procedúrou treba vykonať uh, klistýr. Uh, to sú podrobne, hej, sa, je, sa to dá, že prečítať, aké sú tie postupy. Samozrejme, pri tých postupoch... Um, Uh, ono je to dobre, keď sa vy s niekým, kto má skúsenosti v tejto oblasti, uh, poradíte, aby ste, by som povedala, neprecenili alebo nepodcenili uh, schopnosti vášho tela, čo je momentálne schopné vydržať. Poviem hlavno, hlavné myslenie farmaceutov, to ma teraz učia kamaráti, čo majú lekárne. Množstvo robí liek to je heslo farmaceutov, lebo keď dáš zlé množstvo, tak konec zabiješ človeka. Keď dáš malé množstvo, a vôbec mu to nepomôže. Je to, aha, latinská dikta je sentencia. Áno, presne, tak. Čiže aby ste vedeli, že je veľmi dôležité, aké množstvo si toho dáte. A asi preto ty hovoríš, Kate, že treba to treba akože e, konzultovať aj s Borisom, že čo je pre vás. A keď mi pritom na sekundu odskočím od tých gaštanov, k tebe, že sme sa dohadovali teraz na sobotnom stretnutí, že magnézium, ako každý tam bral inú, dá, in, nie inú dávku, ale uh, z inej firmy magnézium a teraz tam nastala bitka, že proste, že či je každé magnézium rovnako dobré a rovnako dobré pre každého. Máte s tým nejakú skúsenosť? Áno, <clears throat> máme. Jedenkrát som zavolal na jednom mjestu gdje se predava magnezij. Ja sam podao potreba magnezij, ake, mate, magnezij, 10, 20, 30, 40, 50. Ja povem, dajte mi taj najljepši. A načo, vaš kolega bere po 10 <laughs> percentni. tak, uh, každi magnezijum je dobar, ak je plna mera. No ale čo to je mať plnú mieru? To toho? znamená, aké 90-percentný, 80-percentný. Jasne, čiže 30-40 to je to, že množstvo robí vlastne liek. Keď máš magnézium klorid, keď je normálno urobljen dobi, tak lepše ga nema od kad mm -hmm. idemo o klorid. A koliko bereš, to zavisi od teba. Kad vidiš že se stolica zmekšila ano to znamená, že je už Dosť. to tu niekde. Že to je tak dobré. Ta, tu niekde. Ja? Mm-hmm. To je to, ak ste sa rozprávali. Čiže podľa toho výsledku to mám zistiť, mm-hmm. hej? A, a, e, ešte raz opakujem. Lebo každý preferoval značky, ale podľa mňa od značky to e, nezávisí. E, ak je klorid, tak je vždy klorid, ak je taký e, na, na e, humanu Pres, použitie. Pre ľudské použitie, presne. No lebo ty tam máš viacero typov. Pod, ani by nemalo závisieť od toho, že aká je to značka, alebo kto je výrobca. Pozerá sa tam, aký je, aké je to magnézium. Ako doktor hovorí, máte napríklad chorit, horečnatý, alebo máte magnézium bisglicinát, alebo magnézium taurát, alebo Počkaj, treonát. Ten, že každý na niečo iné, hej? Ono poz, sa to vyberá, hej, že či chceš, ja neviem, na mozog. Na mozog spávať. Áno, aby si mohol dobre spávať, alebo, Aha. alebo, alebo. Čiže ten chlorid máš na trávenie, na nejaké zápky. E, dobre na to robí, ja som to mm, asi pila dva mesiace, jednu čajovú lyžičku vždycky na večer, ono to dodá veľmi veľa energie mm-hmm. a treba si aj na to zvyknúť, lebo má to chorku chuť, mm, Samozrejme, myslím, že to tiež je, ty máš viacero druhov magnézia a zase sa musíš poradiť e, s, s tým nejakým terapeutom. Dobre. Aké tak ale, Tak raďme, keď sme radiaca e, relácia, tak ty si hovoril taurit, že ten je na mozog a, a taký, že magne B6. A to, to už je kombinácia s B6. Čiže to je na, na... To sa odporúča, aby si nemal krče v svaloch. No, to sú tí, čo sú seknutí, tí to berú, nie? No, vôbec, keď máš krče už aj pri mm. neuropatii alebo pri niečom. Čiže treba si eh, vybrať, takže v podstate nikto z nás tam nemal pravdu, lebo každý hovoril o tom svojom. Takže len sme nepochopili, že každý ten druh je na niečo iné a my sme si mysleli, že eh, proste to je len na jednu Áno, ešte tu, aj keď sa berú rôzne tieto vitamíny, vyživové doplnky, treba pamätať vôbec na to, že či človek má v poriadku žalúdok, či funguje tak, ako má, či má dostatok uh, tej žalúdočnej kyseliny, lebo keď ho nemá akože dostatok, tak tie minerály alebo nejaké vitamíny alebo čo v tej strave sa nemôže dostatočne rozložiť a častokrát sú niektoré veci vyslovene závislé od tej kyseliny, aby sa aktivovali. Mm-hmm. Keď to tam nemáte, tak e, zbytočne to seba hádžete. Takže v prvom rade najprv si človek mu, musí dať dokopy trávenie, detoxikovať sa a až potom má rozmýšľať nad tým, čo bude brať. Tak ešte k tomu, ako väčšina týchto vecí, týchto výživových doplnkov, uh-huh. Mhm. aspoň tí, čo sa dostali ku mne, tak ja si to vyberám z tej kapsulky, z tej takej uh-huh. tej mhm. umelohmotnej a sypem si to do vody. No fajn, to bolo všetko dobré, ako uh, len zrazu som si kúpila nejaký berberín na zniženie cukru. Veľmi mm, dobre. Berberín, to no, je naše fajn. No len som si to vysypala do tej vody a ja teda zbožňujem horkú chuť. Ah! Ale tak táto horká chuť do večera neprešla z mojich úst. Proste stále sa mi chcelo grcať, lebo Ako to je... magnézie klorid. To je to tak to horké, isté. že to je neuveriteľné. Ešte no ale tebe sa opýtam, že či to je nejaká mánia moja, alebo ja neviem, že sa mi hnusí to, v čom to je tá, tá, tá tobolka, to, je, to by som je V tej tobolke nič nie je, to nie je umelá hmota. Napríklad nie? niektorí vo výrobe používajú vegetariánske ako vegánske a niektorí my používame uh, tie m, mm, z tej... Um, Žily. Žele. To je živočišného pôvodu, čiže m, mm, to sa ti roztopí. No Aha, nie takže je... žiadne mikro... Ja som to vyhodnotila, to sú mikroplasty, nie, to do nie seba sú to, nedáme. to je prírodné, ja by som, to je, ja to je v pohode. To, takové, to je, je to tvoj stav, Mm-hmm. A ja tie nemôžem, neviem, vysvetliť. Áno, keď to tak cítim, že to mám ano, dať preč, tak to dám preč. Dáš to preč, je to mm, na tebe, ale, ale ľudia, ktorí tomu akože si to chcú vyskúšať, nech hodia tú kapsulu do nejakého tekutého len, len do vody, oni vidia, že sa to roztopí, e, roztopí sa to, hej. No výborne, takže poučená našou no, reláciou, už to pokojne môžem hltať. Klorídu. Zoberieš magnézny klorid, mm-hmm. jednu polivku ližicu i daš do teplej vodi. A držiš jedan den, dva krat den je najljepše, 10 minuta, 15 tu bi negdje malo, lebo kad imaš tjeplejšu vodu, a dlhše držiš vodu do tej to vodi, um, može se stati že ti tijelo ohladi. Spomeni se tam gdje piše teplicama pozor, bude iba 20 minuta, voda. Je teplá. Ja Aj ty hovoríš o tom, že keď sa idem kúpať, lebo som to nepochopila. A teraz ja dám do vody, nohy, ne, dám nohy. Do lavora. Do lavora do vodu, áno. I poviem, tako, do 20 minút treba držať jedna polievka lyžica. Čo sa stáva? Počkaj, ale polievková lyžica, kde to vezmem? Však ja mám... Doma Apotéka. To... Ja Aha. on teraz myslí, že zoberie si lebo na večer. ja som v tých tabletkách ešte. Nie, nie, ne, to ne, to ešte ne. teraz sme kúpiš, už kúpela Kúpiš Na večer, kúp, na Čiže normálne si tá, áno, magnéziová sol na kúpanie a takéto veci, Magnézi, to myslíš? Klorín, myslím. Áno, dobre. Presne to. Jedna polievka lyžica, 4-5 litrov vode do lavoru, príjemný teplo, uh-huh. Mhm. a držíš 20 minút, Keď by se náhodou tá voda ohladila, pridáš ešte. Čiže vedľa seba varná kanvica? Tak, to my robíme. To ka... Určite to, to odporúčame, je to veľmi príjemný a postup Sa, a čo, A čo mi to urobí? E, urobiť, keď máš krči po. Aha. Ty krči. V lítkach krče. Dá, mm. Mhm. Lepší spánok. Super. Aj ty sa uh, e, týmto pádom Naladím od, sa. Odka, odkyselila. Aha, <laughs> odkyslila, hej, odkyslila, čiže dá. nebudem mať zanesené veci. Ta, A teraz musíš pozrieť stolicu tiež. Uh-huh. Ak je stolica tvrdšia a ty to nechceš, tak si dáš možno trochu viac, za trochu dlhšie a vtedy a upraví vidíš, to upraví sa to. Ak je rieča, z, z, e, tú dávku Snižiš. ideš na polovičku, mm-hmm. alebo nebudeš 20 minút, budeš 15 alebo 20 Ale môžem minúta. sa v tom aj kúpať, lebo ja mám rada tie veci, čo môžeš, si nalejem do vane a v podstate úplne cítiš, ale to aj vnútri cítiš. Ja neviem, keď si dáš soldovanie, ja si dávam tak 3 čtvrte kila, kilo, tak úplne cítiš, že na jazyku máš sol, vnútri máš sol, keď si zase dáš sodu bikarbonu, mm-hmm. tak ako keby si cítil, že ťa to fakt odkysluje. To znamená, že cez šlapy a dlany a prejde často, veľmi málo prejde cez kožu. Ty vieš, že keby to bolo, že by voda išla, my keď by sme išli si kúpať, vrátili by sa na pobreže <laughs> ako Roz... 100 litrov súdne. Dakle, veľmi málo ide cez kožu, niečo ide e, zanedbateľné. Čiže treba mať v tej vode aj chodidla, aj, chodidla, aj, aj dlane. Zbytočne sa v tom kúpeš, keď máš nohy vyložené. E, zo, e, zopakujem ešte raz student, myslím prvé či druhé ročník v medicínskej fakulte, chcel dokázať difúziu že kad namačeš ruky, že to naozaj robi. A dalje Aha. DDT. DDT, hej. Da, DDT. No to kedysi bolo, da. to bolo na, aby škodcov zabili, buhač, áno, nech škodcov zabijú. Presne tako. A čo se stalo? Po nekoliko dní, teraz me ne drže za slovo, može biti 10, 8, mm -hmm. ali 15, mhm. začel halucinovat začal Celé nebolo žiť mm-hmm. zatrované, otravené. Otravené, veď DDT bola silná otrava. Dá, a jeho mentor povedal, ich stop a očistá pečenie, pečenie. A pomohlo, pečenie. hej? Áno. A čo ty robíš, keď ideš do vane? Samozrejme, ty sa zohrievaš. Ale čo zohrievaš? Kosti. Aha. A, jeden jeden uh, Grk povedal, ne, grek. E, grek. Neexistuje choroba, ktorú ja nevyličím, keď zohriem kosti. kosti. A teraz by my museli našu emisiu volať aj pre každý e, e, liek, keď zohrie kosti. A to je také vážne, čínska Veľmi, medicína to takto Váno. vníma. Aj Grek, aj Čína. To je... Čiže preto my vlastne, keď starneme a je nám stále zima, to sú tie, že nemám dohriate kosti, lebo Nezabudni. väčšinou, e, čo som sa stretávala s kamarátkami, nikdy im nebola zima. A ako starneme, tak stále, že zavri to okno, není tu prievaň, nemáš tu nejakú deku. Pada ti či kompletan, čiji ti pada, mm -hmm. stagne. Či ta životna energia. A da, stagne, no čiji ja už nemaš. E, ehm, nešto sam ešte chcel povedati oko tog to. Magnezija či eh, kosti? Ne, ne, kosti. Tepla voda. E, eh, ti ne vješ e, eh, ak je významni stjah kosti za želutkom. Mm -hmm. Viniket su kosti zle, a i želdok začme alebo želudok začne tak kosti sa menia a už je im zle. Není to vždy tako, ali najviac je. Pozri sa, kad rozprávame o čínskej medicini, a povijem, Áno, ľudia, ktorí majú karcinom, vždy majú dole od kotníka alebo na perionej longe, na ovom palcu. palcu. Zimu. Vždy, nie, modre. Modro-zeleno-modre. Iha. To je... E, to je e, farba kože zostane taká? Farba kože. Ale, ale ty, kedy chceš e, se iba pozerať na to, uh-huh. aby zistil, že niekto má rakovinu, može se stati že se to nestane. Že tentokrát ten človek to nema. Aha, čiže nie je to, že na 100%. To je, to není pravidlo, ale vidi se, že najviac Taký prvý náznak. A može uh mhm. -huh. to biti znakom, že se to stava. Dakle, ja sam vždy preto, že nemoj ne urobi zle e, želutku, alebo srcu, alebo pečeni, lebo vtedy se trapi cele tijelo. Lebo kad vješ sistem 5 e, transformácia, každá na každú i každá druga na prvú. To je to, čo tu je relácia Petra Kršiaka e, s tým jeho hosťom, ktorého meno som zabudla, ale presne on hovorí planeta. o tej čínskej... Planeta, áno, s planetom. Planeta. Že o tom hovoríš, o tom čínskom, že da, da. plúca podporujú žalúdok, žalúdok podporuje. Jer koliko ja, e, koliko sam čuo planeta, sasvim normalno, krasno rozprava. Objasni o tom, to. Objasni, vie o tom veľa uh mhm. -huh. i ja mu gratulujem, že robi osvetu pomáha i mne. Áno, jasne. Ja mu, je, je on uh, lucidný chlapec, mladý, ešte vždy mladý. Áno, ešte oproti tebe, hej. <laughs> ešte vždy mladý. I ja mu prajem iba... Aby sa darilo dali, objasňovať sa darí objasňovať, bude mne oveľa ľahšie. Ale je aj lepšie, keď obidvaja vie, že z dvoch strán to ľudia počujú, tak ľahšie chytia tie súvislosti. A môžu poriediť? Áno, môžu aj porovnávať. A uvidí, že, že, že my... E, máme istú, istú rozprávku. Istý spôsob, áno. Istú rozprávku, istú áno. basničku. Áno, áno, on má inú, takže nie sme konkurencie, ale dobre sa doplňame, čo no, no. vlastne pre tých, kto to sledujú, je veľmi významné. Ale keby sme boli konkurencia, čo ne? Prečo ne? Tak budeme ešte viac bojovať, aby sa nás počúvalo. Čo najviac ľudí, no. samozrejme. Ešte sa vráťme k tomu gaštanu. Môže? No dobre, ešte sme... Ne... No dobre, tak poď. Recept sme si povedali, ale teraz prečo by sme to mali uh, piť? piť? No keďže nám ide jeseň, tak sa nám uh, v podstate potrebuje... Um, aby nám pracovala imunita, čiže je to na podporu imunity. Uh, tento ferment zásobuje organizmus eh, v podstate eh, sírovými látkami, ako eh, tie, čo obsahujú síru, vápnik, meď, Aha, kobalt sírovými. a jod. Áno, sírovými. Lebo tu je napísané sírnikovými látkami, ale to je česká verzia. Mm-hmm, hej, Mm-hmm E, sírovým je taktiež pod, e, posiluje endokrinný e, systém. To je dôležité pre prevenciu chrípky, ktorá teraz by mala prísť, lebo príde to zimné obdobie. Mhm. Znova tu budeme mať tých 16, 17, 18 stupňov zamračené a bude nám stále pršať. Máme za sebou prekrásne babie leto. Pôjdeme do depresie z neho. <laughs> Nemusíme. <laughs> Ale preto, preto tie sírna, tie látky, akože, aby človek sa vyhol tej depresii. Áno, a um, on, e, tam je dôležité to, že on sa pije vo väčších e, dávkach. E, chutí to ako pekné nejaké také horkasté pivo, Môže sa piť aj 200 mhm. ml, keď vypijete tých 200 ml, tak v podstate vy tam doliete potom znova tých 200 ml Aha. vody, 1 až 2 polievkové lyžice tohto cukru. Táto jedna nádoba s touto dávkou vám vydrží približne také 2 až 3 mesiace tento kvás a potom tam môžete po prípade pridať ďalších 10 olúpaných gaštanov. A čo je ešte také celkom zaujímavé z toho kulinárskeho hľadiska, tak vy si ho môžete aj dochutiť, ako keď robíte kvás pašaky, že Aha. buď pridáte kvopor, alebo chmel, alebo rastcu, listy uh, čiernej rýbezly, alebo uh, hroznové listy môže, Uh, koriander, uh, čierne korenie, borovicové Super. ihličie. Čili paprička. Áno, čo vám Mňam. napadne. Páči sa, pán doktor. <laughs> Pani magister, ďakujem <laughs> Poďme. Ja môžem ešte o kestenu? Áno, môžeš. O kestenu My môžeš. Gaštanu. kesten a vy poviete gaštan. Áno. Tu niekde má. Eh, ja som učil, neviem, v kojim to čínskom hm, mieste, už neviem, bolo pár, a na tom insistovali 28 kestenova. Gaštanova, rôznych druhov. Dať pod postelu. No, to, to sme hovorili obidve s Katkou, že pod postel kvôli radioaktivite. Tak, da. A potom medzi tým slamu. Tak slamu už ťažko zoženiem ja v meste. <laughs> Koľko chceš mať to, odeš na RDI, to dostaneš koľko chceš. A to je... Kráľovej, môže ísť do Kráľovej. A te, môže, a teraz, <laughs> teraz je to veľmi dobre. A čo si myslíš, prečo naši starí, aj Číňani, aj naši to pochopili, prečo spávali Um, na Slamanom. Slam, slamarica sa u nás to volá. Jo, na tom som spala ešte aj ja. Slameny, no. <laughs> A to sa Pichá tvrdé. to, však práve tvrdé a pichlavé. Da, ale keď máš tú, tú eh, plachtu trochu hrubšiu, z konope to, napríklad, tak, to tak tá ťa vyškriabe viac, ako ťa <laughs> vyškriabal predtým. Ale spíš, ale prosím, spíš v pyžame i sa eh, onom čiapkom. Čiapkom, čiapkom a pyžamom, ako, ako, ako Nostradamusov slova. Neodporúčam, pokiaľ ste na medových týždňoch, tak <laughs> skutočne si to odpustíte. Tuto a... zdravú metódu spánku. Čo sa stane? Geopatogená zóna je známa vec, to znamená, a zem má rázne štruktúry. Keď je il dole, Uh mhm. -huh. a hore iný materiál, neviem, teraz sú rôzny, vtedy môže uh, uh, nastane jedna, jedna frekvencija ktora može biti pre muža vinikajuca, a žena zomjera i pove, ja ne chcem tu spa prečo, ne, mnje je dobro, kak tebi ne dobre, viš, ako tebi ne dobre, žena e, zomira, a muž kvitnje. Lebo mi imamo geopatogene zone lavotočine i pravotočine. I každa z njih ima svoje nejake horobi. Kvaliti. A teraz... I teraz, ano, kvaliti. To, o tom i čina rozprava. Energija je jedna, a je, plus minus, plus minus je njang, a kvalita imaš oko 30. Tako tu nije. A, a teraz povijem, aby ja urobil aby mi žena trvala ešte trochu. Nech dlhšie. prežije, chce povedať. <laughs> My sme už vtedy, u Borisa ako trvanlivá salama. <laughs> vtedy, vtedy urobíš to, da, dáš tie kaštane, da, dáš tú slamu ano. a ešte možno... A tie kaštany to vyrovnajú. Ja, aj ešte... žena to zniesie, aj chlap prežije. <laughs> No tá, to je to. Ja som to videl v svojej praxi veľakrát i, o, i opačne. Ale ja by som v praxi potom zobrala aj toho chlapa, aj tú ženu von, preč od tej slamy, a niekde inde spať. Je to možné, ale, to keď, je ty Dáš, ale keď ty dáš 2 milióna eur za jeden dom, Á, to sa tiež a nechce. tak 2 milióna už nemá. <laughs> Á, to už, to už, ale potom asi nespíš na slame, keď dáš 2 <laughs> milióny. Je, pozor. Evra, potom spíš na niekej hnusnej umelej moči. Uh, to, to Alebo na konských vlasoch. Mrakodrap 15. poschodie, ešte vždy zomierajú na karcinom. Akože zo zeme proste tie geopatogénne zóny, ktoré existujú, sú dokázané. To nie je, že Ježiši Kriste... Keriel niekto... i Hartmanov čvor Áno. a ty robia príliš zle. Preto je dobre preto Takže, dobré, ale chcel si povedať, vedela, že až do 15. poschodia to pôsobí. Aj do 19. podľa toho, ak sú vysoké. Áno. A dokonca oni robili nejaký výskum, čím vyššie poschodie, tým väčšia pravdepodobnosť rakoviny plúc. Ako keby sa to tam nejak akože navyšovalo, jak to tam, ide hore po tých poschodiach. Áno, tam to závisí. Ten účinok sa zvyšuje. Áno, aj tých geopatogénnych zón, ale celkovo tá oddelenosť od zeme tým, že nie si eh, ako keby uzemnený tam čím si vyššie, tam, tam je to horšie jednoducho pre tým. Ty si otrhnutý od zeme a my sme Áno. pozemské bytosti, A musíš takže by sme mali byť čo najbližšie. aká je Malta? Ty vieš, že ja, existujú čo je Malte, na stene, áno. ktoré e, výrazne vyžadujú zle. Ano. Ty musíš pozrieť, aká je tamo instalácia elektrická, Presne. jaké sú forme. Uh, my, keď ideme pracovať niekde mimo, i keď ja musím spať tu hotelu, ktorý má strechu, ktorá strechu. sa zužuje, taká tam typická strecha, tá šikma. Áno, myslíš, šikma. keď uh, spíš pod krovi. A... Ja tu nemôžem sa vyspať. Ja tiež nie, lebo to mám ja nad sebou ja hneď cíklin, rovno. Tak. Presne. Aj keď som napríklad pred 30 rokmi spal u polnom kestu u jednej izbe, ja som bol ako <laughs> zmlátený pes. Ano. Vždy, vždy, vždy. Tak som povedal, už tam nebudem spať. Ale išiel som znovu, aby som potvrdil, že mám pravdu. I tak párkrát potom som potvrdil som to znamená, tá vyžarania pre mňa nie sú dobrá. Iní ľudia pre sa nestežujú. Presne, ale aj tak si myslím, že všeobecne by si to mali nechať ľudia nejako overiť alebo odmerať, lebo ja tiež mm. ako dieťa a mladá slečna som úžasne závidela všetkým kamarátkam, ktoré mali presne v tom strešnom priestore, mali svoju izbu. A to bolo také veľké oproti tým našim malým izbám. A vtedy som si neuvedomovala, že je veľké, ale na polovičke úplne nízke. A až keď párkrát som mohla prespať u spolužiakov, čo robíte aj vy s vašimi deťmi a zrejme sa to bude robiť aj v ďalšej generácii, že chceme spať so spolužiakmi a dlho do noci sa rozprávať Uh, No a potom som zistila, že vždy, keď odtiaľ idem, tak som úplne mŕtva. Akože strašne zle to na mňa pôsobilo. A dodnes. Včera som spala v takom hoteli a musela som si otiahnuť postiel do stredu izby. Čo bolo smiešne, postiel v strede izby, ale už na mňa nepôsobila tá strešná šikma časť. A e, kto chce o tom viac vedieť, nech si zoberie knihu Žakla Maja nekako kultura stanovanja, mislim, kultura živi, bivanja. mm Tam to ma veľmi dobro vysvetlené. A i tak, napríklad, ja som tomu neveril, ali u, u Iloku, to je jedno mjesto u Horvatskoj, mm-hmm. gdje su navolali podresu, prosimo, chceme vilučne zablokovat lebo ne možemo spat Chceme zablokovať našu izbu, jednu gdje spijemo dom, celi, ale mentalno. Mm -hmm. Veľmi zaujímavé. Povedal som, skúsme. Do dnes tí ľudia, už sú to starí ľudia, do dnes spia, veľmi spokojní. Čiže ty si robil mentálnu zábranu tomu, aby tie frekvencie, ktoré sú stlačené neprirodzene... To som učil v Ruskom Čína, Rusko. To sam učil, a ukazal sam, a Vieš, keď to povieš, e, tak kažu, ja, podal som Presne. ti, že šarlatán. Podal som, Presne, že šarlatán. ja som to vedel, ja som to vedel. Da, ale... Takým blbostiam verí. Ale, ali te, ne to je pravda, ja dokazam. U <laughs> Rusiji smo zamijenili kompas. Ošao do drugog smjera. Mislim, tako bi se vedela. To Dobre, e, e, bolo to nezrozumiteľne povedané. Nezamenili ste kompas, to by si zamenil môj kompas za tvoj, ale vy ste otočili, aby ten sever jednoducho, da, ste to pekne cesta, otočili a ručička išla úplne inde, ako bol dá, ten sever. To se dá. Mentálnou treba, silou. Hej. Treba cvičiť. Áno, to sa povie, že každý to môže urobiť, ale pravda je, že nie každý má k tomu vzťah, nie každý má čas a nie každý má schopnosti. Ale tréning robí majstra. Tréning robí, to máš pravdu. Môžeme sa to učiť, len radšej ti zavoláme a povieme, že čo? pod nám Teraz to tu zablokovať. ešte niečo. Existuje v Slovenii uh, aparatúra, ktorú ti pređeš cez izbu i presne ti ukaže Kerjeve, Hartman Čor, alebo nečo ine. Že či tam máš nejaké zóny, I tam se nema, ali kad ti urobiš takvu jednu blokadu, tak už aparatura je tiho. A teraz nek mi nekto povije. A to je dôkaz, lebo to pred ním to urobíš, dokaz, presne. Dokaz. prejde, ono to ukazuje, ty to mentálne zablokuješ a ono to stojí. Ale sú, ale sú i ľudia iní povedia, je to podvod, urob si niečo, si urobil čo. Áno, začaroval si to, <laughs> máš tam magnet, si... ťaž, magnet z druhej strany. Makle, ešte raz, myslím, že sa veľa veci dajú urobiť, ktoré ešte nie sú, nemôžeš dokázať. Ale už pomaly, vidíš, už pomaly sú dôkazy že to nie je čarodenectvo, že to je len normálna mentálna sila, ktorú si môžeme vypestovať všetci, že zmeníme svoju frekvenciu na vyššiu a to vlastnou frekvenciu. A to sa dá nameditovať, namodliť, naprosiť, alebo tréningom trpezlivosti a húževnatosti sa to dá. A sami musíme experimentovať. Jeden človek, veľmi známy doktor Wisner uh mhm. -huh. u Chorvátskoj, môj sused, jeho cera, troji, na osobni diplomat, znači tri e, ma, taka doktorata, a ma ordinaciju, ja sam prišao tamo, lebo sam sused, i tak smo raspravljali, pa ja ali ja možem svoj srce urihliti, spustiti krvni tlak, da, to su, tako sam rekao, daj, Skús. Dobre, na mňa, skúsi. neviac, neviac zomreš, ako ja <laughs> nezom. To som tisučokrát urobil. A, Dakle, len človek postoje, sa zlakne, lebo nie je to prirodzené, aby to nikto predsudky, vedel. Predsudky postoje, ktoré ty nesmieš mm, pripustiť? Tak, tač. Nesmieš toto... Dotknúť sa dotknúť toho. toho. Do toho ináč, nemôžeš vrtať. Vrtať, ano. stratíš kredibilitet toto je to, že čím viac vieš a čím lepšie a ľahšie by si mohol pomôcť, tak týmto je pre tých Bravo. ľudí podozrivé, že toto to je také ľahké, ako niekto povie, že no bol som u takého, ja neviem, vymyslíme v Indii a jednoducho mal som karcinóm a ten človek ma len eh, držal mi, ja neviem, ruku na srdci a, a karcinóm zmizol. No a potom všetci povedia, že no tak aj jeden je blázon, aj druhý radšej sa nechajú rozrezať a na chemoterapiu chodiť a všetko možné. A veľa, veľa, veľa ľudí u nás, ktorí prišli, mali bolest ruky a nohy. Ja som povedal, no pozrite sa, máte, máte. Teraz? Skúste. Teraz, skúste. Neboli, neboli. neboli. Som povedal, Ale potom... vyšli von z dverí, to som zažila a neverili tomu, pozerali si na tie ruky, že ale však pred chvíľou ma to bolo... to to bolo bol. a, a sami si povedia, napriek tomu, že si im pomohol no. a že ťa poznajú, tak si povedia, no ale je to šarlatán. Chápeš? Akože to, čo Som nevieme rád. pochopiť, tak hneď to odsúdime. Namiesto toho, aby sme sa tešili a boli vďační, že hurá, takýto človek natrénoval, aby mi mohol pomôcť. Doktor Erhard eh, u, u Českej o, o homocistejnu napísal knihe. On je šarlatan. No, on je šarlatan tiež. Áno, presne. <laughs> A tam je ich viacej, teda v Čechách to šúpu, akože berú tým ľuďom tituly a, a takto. Počúva, ja dávajú im potom ešte ocenenia blúdny balvan. A ešte dostanú blúdny balvan. Ja poviem. som zvedavá, kedy sa niekto z nich ospravedlní. Ne, nebude. Ale no, teraz nebude, ty, to sú dva, dve rieke, Dve rieky. Rieky, ktoré paralelno idú vedľa, idú seba. vedľa seba a šťastné, vedre, veselo, má jesť papa jedna, má jesť papa ano. druga, dobre spia, bez... Áno, ale ľudská zloba to zničí. A to... Lebo z tej jednej rieky kričia na tú druhú, ty nesmieš, ty nesmieš, tebe to nedovolíme. Ne, vieš, Toto je to hrozné. Lebo zobrali právo a ty ako nový, ja bi sam teraz trebal dostat kad stanem do radu, do kupim kino bilet, a doktore, nek ste vi, nek se pači. Ja to ne urobim. Uctu, bi se ja, ja, ja, idem ako i šeci. Ali ti drugi pređu. Ano. A teraz tu trebaš podijeliti važnosti, trebaš podijeliti, uh, kako bi sam to šetko, benefite, a beneficija je malo. Ano, to čo je dobre, prospešné. No. A to druhé. No ale ono by to malo byť tak, že existuje filozofická kategória, ktorá hovorí o pravde to, že pravda je to, čo je v prospech čo najvie, najväčšieho množstva. Pre Lenže ľudí, u nás je ľudí. to, že a pred ľudí. Len u nás je, že pravda je to, čo prinesie najviac peňazí. A to je, mhm. ja ti poviem to je to hrozné, čo žijeme teraz. Existujú ľudia, ktorí mysle negatívno, čierno. Ano. Ty vidíš, da mucha ide na špinu to sú, to, to sú takí ľudí, ktorí vyhľadávajú tie kakanice, na, na, ktoré na budú chodiť. Áno. A existujú ľudí s pozitívnym myšlením. A tie idú vždy tam, kde je príjemné, tak, dobre, čisté. Aj tí ľudia, ktorí majú negatívne myšlienky, môžu mať pozitívne, ak 17 sekundy o nečemu rozmýšľajú a potom ešte 17 68 sekundy, ako rozumie, tak se ta myšlenka aktivuje. Ak e, do 17 uh, sekundi ti vješ ti se nekedi, ti na nečo pomisliš, že bi htjela otići do kuhinje, jedan, dva, odeš do kuhinje, zabudneš. To znamená, myšlenka se ne formirala toľko, že nechá no, stopy. No ale počkaj, ja som sa naučila toto, že zabudla, že idem do chladničky, prídem do chladničky. <gasps> Na čo som sa myšla? Nič. <laughs> Ani na sekundu nepríde myšlienka. Vrátim sa na to miesto, kde som tú myšlienku opustila a tam mi presne húpne do hlavy, že <laughs> maslo, Čiže ona tá myšlienka niekde je aj energeticky ano. zaznamenaná, že to nie je len, že v mojej hlave, proste myšlienka je tiež istý druh chcem energie. Ukončiť, chcem ukončiť ešte s tým. Vieš, to Konfučie povedal. Ty, keď dodeš doma, ty 90% zabudneš, to som ti ja povedal. ale nezabudneš tón, ktorým som ja ano. to povedal. Dakle, rozumieš? Áno, tú ja silu, môžem... tú energiu, ktorú si do toho dal, Presne? Ja, ako ja rozprávam, ja rád prídem do, do relácie. Napriek tomu, že mi to zobere dosť času, času Uh, vidí. to čo viem, to musím urobiť preklad na slovenčinu, ktorú, ktorú ano, zabudnem. Žiaľ, ty si to musíš prekladať. No, zabudnem, ale mal, mal si sa naučiť ktorú zabudnem, idem vonko zo štúdia, už zabudnem slovenštinu. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že ľudia ti odpúšťajú. Snažia sa, áno. áno, snažia sa pochopiť ten význam, ale len tí hlupáci sú tí, ktorí začnú, že no ale oni hovorí dobre po slovensky, prečo tam nie je niekto iný? A, a, no preto ten iný to, ja... nevie to, čo on presne. Takže radšej si to vypočujeme. A ja by som takto. si musel radšej ja sám trochu pon, ne, nego druhý 30, 50. Ale počúvaj, má to do istej miery aj výhodu, lebo tí, čo nie sú buď Slováci alebo Češi, ale sú z nejakého iného ako hovorného um, prostredia. prostredia, napríklad Poliaci alebo Ukrajinci, tak lepšie Borisovi <laughs> rozumejú, keď hovorí takto, ako keby hovoril Teta. čisto slovensky, vieš? A máme aj takých poslucháčov. Len prosím ťa, aby si ty už neprechádzala na tú chorvačtinu, lebo ano. už ťa to berie. Áno, áno. Takže hej. budeš musieť mať kurzy slovenčiny. Dobre, takže skončili sme s Gaštanom my všetko? Uh, je Ako to v podstate, to je to zaujímavé, že uh, túto verziu môžu piť už deti od 7 uh, rokov. Aha. Áno. To je takže, veľmi dôležité. Uh, t- áno, tak, a je to veľmi chutnočké, takže deti od 7 rokov pekne najmujú tu endokrinný systém, čistenie radionuklidov, z organizmu. Dobre, a myslíš si, že treba aj by to mohlo pomáhať po operácii, lebo ja som teraz plná zážitkov z toho víkendu, čo som zažila. Ano. A tam sme sa, uh, jedna kamarátka, ktorá tam chodí tiež, uh, tak mala rakovinu, mala nádor, vybrali jej nádor z maternice. Bol to karcinom alebo nádor? Aha, čiže to sa rozlišuje. Dobrý hej? nádor Lebo všetci hovoria, nádor. že mala rakovinu. Nie, ona mala nádor ako nebolo e, diagnostikované, že by bol rakovinový. Keď je rakovina, tak musí pýtať karcinom a teraz Aha, musí dobre, pýtať človek. Takže, A keď je nádor, tak píše dobročudný. Tak je dobre vedieť, lebo... Ono sa áno, píše benigný. Mal, teda, Maligný alebo áno, benigný? Áno, ex-manžel mal benigný, takže žije, ale museli mu ho vybrať z hlavy, lebo tým, ochrnuli mu ruky, tým, ale nemal poviem, karcinom. Ak e, nádor, ktorý je benigný Čiže dobrý. Raste, raste a tlačí na, niečo? na artériu, ano. na venu, ne, na nervatúrny stup. Cieľi, na, na nervatúrny stup. Vtedy to v, e, robí sekundárne problémy, ktorí sú oveľa horší, väčší, než sám nádor. Sam e, nádor, dakle, vyprovokuje problém a ako ostranimo problem, musimo odstraniti nador. nador Kedi nador pređe u rakovinu? On ma svoju cestu i od mjesta A do mjesta B. On musi prest polovičku te ceste, a vtedi dostane vlastnu dinamiku. A kad dostane a vtedy vlastnu... sa môže zvrhnúť. E, vtedy, kad dostane, mm -hmm. tak e, začne byť problematičný. To znamená, my môžemo veľa, veľa urobiť, dok Eh, ten nádor ide tou ku, cestou, pola, že ešte, po, do áno, polovičky. Áno. No to, dobre, ale potom ale odporúčaš potom, alebo neodporúčaš, čaká, aby sa tie nádory vyberali. Čaká, a potom, keď on to dostane, karcinu, to ešte není koniec. Iba my to nevieme. Ale to ešte niekto je ukáže, čuj, ty naozaj posledný čas, aby si zmenil svoj modus vivendi. To Aha, čiže života. to je varovanie z hora. To je varo, to Daj dosť. pozor, už naozaj posledná chvíľa. A ideš... teraz si opýtala, či je naozaj musela... Áno, lebo vieš, čo hovoria ginekológovia? To mi hovorilo x kamarátok. Dvoj že deti? on mi povie, že áno, že viete čo, páni, máte deti, preventívne to vyhoďme. No ale niektoré z tých kamarátok sú také, že áno, hociaká opera generácia, ale iné kamarátky si hovoria, že a skôr také veriace, že, že prečo ja, že však pán Boh ma stvoril tako aj s tou maternicou, prečo ja to mám vyhacovať? Ima to, ima tu druga rozpravka. Maternica, ako i každi organ, čak i slepak, preko slepak, <laughs> slepačeva ima svoju obrovsku funkciju. I maternica s vaječnicima ma abnormal veliku funkciju na naladu žene. No? Kad funguju e, vaječniki dobre, žena vedra, vesela, poletna, chce sekske, rozprava, chce Aha. kontakte. Cela je živa. Živa. A kad a, e, ti vaječnici trohu su utlmene, utlmene pitam, ideš sa mnom van, budemo se čuj, pre, ideš za sedam dni. Ja ne vem čo teraz za dve godine, obe kamo za sedam dni, ne možem planovat. To žadni. su ti naladove ženi, hej? A oni často mi mnohé hovoria, keď im vyberú maternicu, že fajn, že žiadne bolesti ako z toho lekárskeho hľadiska, tak chodia na kontroly a vždy pán doktor povie, že skvelé, výborné, lenže oni doma zrazu začne neznášať svojho muža. Hormonálne, To je Rovnaký veľká... manžel. Žena ja ho neznášam. Straty, žena straty úctu, sebeúctu, mm -hmm. lebo povie, už nie som, jes da mám 50 rokov, no. a už nisam fertilna. Ano. Už mož pozera na mňa inak. Mm-hmm. Ja ti poviem, mam ujaka, onkla strica. u Raku, strica, u Rakuskoj monarhiji, vjedni, a žije u tomto uh, dvoru, katko Šenbrunu. Bol direktor, bol, direktor, bol, bol direktor tog Šenbruna, inženjer Stavar, i on povije, E, mam vojnu i povije, vješ čo, ja sam dostala karcinom pred 20-30 rokov prsa. Tak je žena, Či žena, nije striko, ali strina, dobre. Strina. Povela, že dostala karcinom pred 20-30 rokov. E, dali su mi prsa preč. Jedno. Mhm, mhm. Misliš ti, že ma už pozel ako manželko ako ženu, už nema zaujm pre, aj, aj. pre mňa. A a niektorí to zo súcitu urobí, že no tak dobre, tak... Neviem, ni, nisam rozprával s ním o tom, ali žena mi povedala, ujna, čuj, už nepozera, pozera, druge, už na mňa ne Tak to je vysvetlenje čo se može stati s, e, s prsima, a Čiže čo tá sa žena môže to stať cíti. veľmi... jej maternicu, odrežu prsník. Ona cíti, že preto chlapa už nie je plnohodnotná a preto aj ona neznáša lebo z nejakého čo? strachu ho za zona začne neznašať. Ja poznám jedného, ktorý nechal svoju manželku, lebo povedal, že je vykuchaná. Áno, áno, no proste ako človek si nepomôže, aspoň bol úprimný. Niektorý začne chlastať, iný začne byť, takže... A tak je no, to smutné. Je to zložité, ale keby ste mali takýto E, svoj zážitok optimistický, milé dámy, tak napíšte Katke, že, že keď vám vybrali, buď vám teda niečo z prsníka, alebo vám vybrali maternicu, skúste napísať, že ako máte dobrú skúsenosť, aby sme proste vedeli, že e, nie vždy sa to takto končí. Toto je jedna z možností. Však hovoríme o tom, že na všetko je liek, nie vždy a nie pre každého. Takže skúste dať do toho zase niekoľko príbehov optimistických, kde sa nič nezmenilo, a je vám dobre. My nikoho nenahovárame, aby nerozmýšľal nad operáciou, e, ale nech rozmýšľa každý nad sebou, že čo je pre ňo vhodné, čo cíti a že či ide na tú operáciu len zo strachu. Lebo to je to najhoršie, keď tam idete len zo strachu, e, tak to nie je riešenie, lebo ešte viac strachov získate potom. Krátka niečo po, e, porozpráva, ako muži vidie ten roz, rozvod s ženou. Počítam, prosím. Aha, tak toto pripravil pán doktor. Muži o momente, keď si uvedomia, že nemilujú svoju priateľku. Rozchod je často ťažké rozhodnutie, najmä keď za ním nestojí žiadna veľká hádka, nevera alebo toxický vzťah. Ako zistiť, že láska vyprchala? Takže v podstate navezujeme na tému. Ano. 10 e, mužov sa podelilo o moment, keď si uvedomili, že už necítia nič k svojej partnerke. Krátko na to vzťah ukončili. Tu je ich 10 príkladov. Uvedomil som si, že som s ňou zo zmyslu pre povinnosť, nie z mhm. lásky. Raz som išiel domov z práce a uvedomil som si, že mi je vo vzťahu dobre len tedy, keď nie sme v jednej miestnosti. <laughs> Došlo mi, že naše spoločné aktivity sa zmenili na rutinu a prestal som sa tešiť na naše stretnutia. Mm-hmm. Nemohol som byť s niekým, kto dokáže podviesť. Nikdy nezvalovala vinu na mňa, ani ma nepoužívala ako výhovorku. Priznala mi nevelu a rozhodli sme sa to riešiť. Ale nepomáhala mi znovu vybudovať dôveru. Mm-hmm. Len mi to sťažovala. Po piatich mesiacoch mi povedala, že ma podviedla znova, <laughs> zbavila si veci a o dva dní odišla. Uh, uvedomil som si, že je koniec, keď sme sa po pauze rozprávali o vzťahoch, ktoré sme mali medzi tým a mňa to vôbec nezaujímalo. <laughs> ne, Čo si chcel povedať? Chcel som povedať následujúce, prečo muži utekajú od žena, prečo majú ľubavnice bude to jeden vlak, ktorý už e, Odišiel? 20 rokov ano. som tu jednom kúpeju a chcem vidieť, čo ima dalje, ale chcú zrušenia, chcú sa dokázať za ešte niečo, chcú zmienu. To som čítal pred... Dobre, e, potrebujú zmenu, ale však každý krátko, deň prináša. Čiže tá rutina to zabíja. Áno. No aj, no dobre, tak aj, teraz aj, taká... Aj. Čak Katka tu sedí vedľa mňa. Mm-hmm. Uh, tak um, je riešením, že na chvíľočku si odskočia, majú nejakú krátkodobú milenku. Tá manželka sa o tom nedozvie, čiže nemusí sa trápiť. A je to riešenie, e, že potom ako sa vrátia a pochopia, že kurník však táto napriek tomu, že to je už s ňou nuda, rutina, stále to isté, ale predsa je to niečo, čo je mne bližšie, ako to vzrušenie mesačné s nejakou milenkou. Pozrite, je to tvoj stav. Ti s tim narabaš sa svojom dušom, ajde povizmo i karmom. Ja tu nekako ne verim, ali ajde povizmo karmom. A potom ti musiš pristoj ženi, a obimit je, poboskat je, A už kde je... Kde Len musíš problém? precítiť, že, že čo cítiš, keď ju objímaš. Či tak. to je, že no vrátil som sa, alebo či ti až tak srdce poskočí, že jak som mohol tejto úžasnej Ak žene poskočí ubližovať. srdce, prečo, prečo utekať? Či, či je to nezrel chlap, Aha, že nemá nezrelosť. všetko poz, posložené. Alebo a taká egoistická. Nemá zo, veľa toho, no. ja som není tako verzovan už všetko do toho, není to moje. Čo ja vidím, ja to objavím a po, poviem tú chvíľu, čo by trebalo urobiť. Mm -hmm. Ja mám tú schopnosť. Ano. A, dalje ne idem, jer vieš čo, ne možeš ripať do človeka bez jeho povolenja. po, ano. povolenja, musiš no, imati povolenja. Je povoli, Dobre, no? pokračujeme ďalej. Počkej, tu je. no hovor že držali sme sa za ruky a ja som nič necítil. Mm-hmm. Boli sme na večeri a strašne som sa nudil. Krátko na to sme sa rozišli. Áno, hej, tá nuda je dosť uh, taký veľký problém Dobre, ale nie je tá nuda, odpovedzte mi, nie je tá nuda vlastne z toho, že som rozmazaný fracek, ktorému v detstve stále niekto vytváral program a ja som si zvykol, že proste keď ma niekto nezabáva, tak už ma nebaví. <laughs> Vieš to, niekedy mám pocit, ako keby chlapi mali byť tí animátori a ženy čakajú že? na tú zábavu, že čo, Áno, čo že vymyslia. Presne. Ale vieš, ona to... Urob niečo. Ale neviem, sú chlapi, ktorých to baví. Doktor je veľmi dobrý animátor a vie sa postarať no, o zábavu. môj Preto ja som doktor. <laughs> Ale to nie každý chlap je taký. Ale napríklad ja mám jednu známu, ktorá bola 20 rokov s jedným chlapom od svojich 15 a ona, že je, že Katka, keby si vedela, aká je to nuda aká je to hrozná nuda. A už si tam s niekým dopisoval na Facebooku. No, potom o nejaký rok sa aj uh, rozišli. Čiže niekedy ja si myslím, že problém môže byť aj v tom, že človek si za mladý nevyrazil z kopytka, vieš? Áno, áno. Ja som mala kolegyňu, ktorá bola verná svojmu manželovi. Veľmi nábožensky založená bola a ona stále len hovorila, že vieš, čo ma najviac trápi, že aké by to bolo v posteli s niekým iným, že, že však mi to aspoň opíš, že keď ja viem, že do konca života budem vedieť len toto, mňa to trápi, no asi aj také Povedem je. ti niečo. Vidím peknú holčičku s tým 45 stupňovým zadkom, mhm. atraktívnym. Mm-hmm. dobro, musia byť prsa menej väčšia pekné. Počkaj, menej, ti, nech ti niečo sú celkom sliny, <laughs> menej sa vždy do toho. <laughs> No, tak. tak niečo ako katka. Áno, dobre. A, ďalej. a, a teraz vidím sex. A sex trvá 6 mesiaci, pol roka. To? Čiže očaruje. hej. očaruje. A potom už to... Mm, naš, nemáš čo. Lab, no to, to kade, nám nehovor. Kade, Toto <laughs> kade, nechceme kade počuť. Kade láska, kade úcta, Kad, kad máš trpezlivosť... Tak to máš vždy v tom, že to nie je len sex. Máš, máš to baličku. Tak určite áno, určite to je... To. Áno, Takže chceme je, tri v jednom. Tri v jednom. Toto je zaujímavé rozprávanie, keď sa o tom bavíme. My sme boli také mladé kolegyne, hej, my sa tak rozprávame medzi sebou, že hm, to tak vydrží pol roka, maximálne dve a potom to už je len sama nuda. A prišla taká staršia kolegyňa medzi nás a vraví, že hm, nie, nie, to tak mladé dámy nie je. Ja som mala jedného a vydržalo to 10 rokov a stále to bolo úžasné. My sme sa tak na ňu pozreli s takým, s takým neveriacím pohľadom, že to jak je možné. No a týmto by som ukorčila tým no, počkaj, ja zistili ste, ako je to možné? Áno, je to možné, ale myslím, že to chce toho správneho chlapa. Aha, čiže už výber musí byť nie v zamilovanosti, ale v precítení toho, že čo si navzájom môžeme dať. Mm-hmm. Takže mala by som si, teraz sa tak už v mojom veku hlúpo pýtam, ale že mala by som si predstaviť, počúvajte obidvaja, že dobre, teraz som zamilovaná, fajn, fajn, ale mala by som si predstaviť, že čo by som mohla robiť o 5 rokov s tým mužom? To by mi mohlo pomôcť na to, aby som neurobila ten hlúpy krok. Alebo je dobre urobiť hlúpy krok a naučiť sa. Na tom zlom vzťahu sa naučiť, že dá sa vzťah budovať aj iným spôsobom. Ešte u nás povedia? Nechcem od drahé školy. <laughs> <laughs> to je čo? Prečo? To 5 rokov bude, zničí si 5 rokov. Ja, že to je drahá škola, drahá 5 škola. rokov. No keď je dáma náročná, tak, to môže stať veľký balík To môže byť peniaz. i pol roka vtedy, keď je <laughs> náročná. Ja. Keď nie všetky jasne. prachy, peniazy, tak... Dobre, takže chceli sme sa aj v tejto relácii venovať vašim listom, ktoré chodia pravidelne a veľmi sa z nich tešíme, takže budúci štvrtok začneme listami a potom si dáme na záver tieto nemenej zaujímavé témy, ktoré sa nás v podstate týkajú všetkých. Tak to bolo pre dnešok všetko. Lúčim sa s vami, ďakujem Katke, ďakujem Borisovi a teším sa na budúci štvrtok. E, doviđenja, vaše zdravje do obje ruki, teraz dneska šetkom dobre i čujemo se i vidimo se, nekad lebo i na ulici mi ljudje uzačimaju zdraviti. Výborne. No a ak máte nejaké otázky, môžete ich písať do kontaktného formulára na www.subotiš.sk. Budeme sa s nimi zaoberať aj tuto v relácii. Čakajú nás otázky v ďalšej relácii a zatiaľ vám prajem krásny zvyšok tohto prekrásneho týždňa. Dovidenia! Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.